Egunan eskuali jatien entzule. Usaian bezala, eskuali hitik urrun nuzu. Eta usaian ez bezala, hori gabe, ordenadoreri gabe, kronika hori bidaltzen dautzut, karta audio bat bezala. Karibetako isla batetan nuzu. Ron, zigarro eta ahain usainak, nahasten dira kutsadura, eta petrolioa erabiltzen duten auto Amerika jaundien zapartadan. Denetan, saltzaile ibiltarien deiak, motor, musika eta etxez etxezko elgahizketeri nahazten dira. Zonbaitetan, gahiketan ibiltzean ezin iardukizko dei bat bezala, rumba, son, pesta jalgitzen dira, edo joruba erritual baten bata tambor eta kantuen ahigahizko indaja baita ere. Hemen, luzaz, eskoalegiko idazlerik berezienetariko bat bizi izan da. Eta jarritzekoa da nola hainitzek eskuarazko bihitz dazkiten. Asmatu duzia. Zuzen zuzen, la abanatik elezon bait bidaltzen dauzkizut. Eta hoiekin batera soinu bat. Heren egun, joruba egitual batera gomitatua izan duzu. Jemaia itxasoaren jainkosaren omenez tambor aiemaia. Eta baimena galdatu ondotik, parte bat grabatu nuen horren partekatzeko. katzeko. Milesker marianez nahasketa zuzenean egiteagatik. Kuba, erri miresgarri hori, duela hamarkadak hainbat blokusen menpe dela. Miseria sekulan baino gehiago emendat, emendatzen delarik, mobil aplikazioak telekargatzeko ere blokusa egiten diete, jarritzekoa. Eta ni beraz, horren erdian, tresnari gabe. Nahi nauzkizun hainbat soinu partekatu, eta azken finean ahal bezain simple egiteko. Kuba lehertzen ari den egi ezinago edeja, hori bai, eta kulturak kreola hain berezi horrekin, karibetako altxor bat. Hasteko, historia pixka bat duela mendeak espainolek eta horren barnen oski hainbat eskualdunek ere konkistatu zuten eta natiboak denak erail. Horren ondotik Afrikatik esklaboak bilakatuko zirenak deportatu zituzten. Han, mila sortzireun eta larogeita seian esklabagismoa abolitu zuten. Deportatuak izan ziren populu hoietan Kongo eta Yoruba hainitz. Haien hizkuntzak, dantzak, erritmoak kulturak hotz depekatuak izan ziren. Zerbaiti pentsaraziko dautzu horrek ez? Eta irauteko gordeak, gordeak izan ziren. Orain aldiz, garaian ez bezala, ageri dira kubako anistasuna miresgarrian. Hizkuntzak aldiz, ahantziak. Salbu kantuetan, salbu erritualetan. Mirakuiluz, zonbaitek ere, bainan gutxik, Yoruba edo Kongo hizkuntzak oraino emaiten dituzte. Eta horra ene pentsaketa. Nun pasatzen da populu baten nortasuna hizkuntza desagertzen delarik. Zer da azkenik gelditzen dena hizkuntza bat desagertu gaintzin. Nik uste kantua noski. Baina hemen zerbait berezi gertatu da kubako musika popularak eta afro rumbak ere, espainola erabiltzen du. Konkistadoren eta esklabo maisuen hizkuntza barneratu, bereganatuz, kriolizatuz ere, zerbait berri asmatu zuten. Hatik, Afrikako kultura ezin agoin dartsua txekiz. Yoruba hizkuntzan, Kongo hizkuntzan edo espainolez kantatzen badute ere, Afro-kubanoen nortasun Afrikaja ez da sekulan galtzen. Zer da beraz garrantzitsuena? Hizkuntza, soinua, erritmoak, dantza, eguneroko bizian ibiltzeko manera, espiritualitatea, ingurumenarekiko erlazioa, edo dena betan behar ba? Beraz, jiten zautan galdezkapen bat. Oartzen girea gu eskualdunak salbatzen ari giren hizkuntza zaparte, beste gauza iniz galtzen ditugula? Musika eta kultura mailan, ohartzen girea, Euskaraz kantatzen badugu ere, kulturalki kolonizatuak izaiten algirela? Bereziki, Amerikako eta Mendebaldeko imper imperialismoaren gatik? Zer da gaur egun eskualdon izaitea, gure kultura bizitzea? Hara, airean utziko dudan galdera eta jemaiaren soinuetan istanpat murgilgiten.